Ahmad punya cerita dengan judul Pendo Songo Wolong. Cerita kirimane Nono Warnono. Thank you. Hapuan panitia perjusami utawa perkeman Jumat Sabtu Minggu. Wis jangkep dirembuk nganti tutup. Uga ngenani tugas-tugas sing kudu enggal dirampungake sak suwene kegiatan perkeman lumaku. Sak temeni, aku rumangsa kabotan ketiban tugas dadi ketua panitia. Senajan wis lawas amyur ing donyaning pramuka, Nanging ing papan nyambut gawe anyar iki aku durung ngawurui kanthi gamblang cara nyambut gawene kanca-kanca sing sak temene. Lumrah yen banjur kepanjingan maneka rasa sumelang gegayutan karo lancar lan rendete kegiatan perkeman sing kagolong kebak resiko lan tantangan. Nalikane persiapan wis ndungkap kemput, satemene isih ana bab sing ganjel tumrap hatine kanca-kanca panitia. Yo iku ngenani bumi perkeman sing arep dipanggoni. Yen aku ngono wis ora ana masalah, genah perkara panggonan ing kono pancen aku sing usul nomor siji. Ana sing kandha yen bumi perkeman ringin catur kuwi wingit, angker, gawat. Ajeg nggawa bawon lan maneka crita sing tronjong ing gathuk-gathukake sawijining kedadian karo pangampuhi sing baur reksa ringin catur ing alaming lelembut. yen banjur padha nglenggono nyarujuki mbok menawa jalaran anane rasa sungkan lan pakewuh marang aku sing wis kadung dipercaya dadi ketua sejene kuwi pancen wis dadi titikan yen jabatan lan kalungguhan ngono bisa mangaribawani... bawani ing maneka keputusan nadyan atiki sejatine condong marang musyawarah sing nengenake suasana demokratis yen banjur aku niku kuwi usul mau jalaran kepingin ngilangi rasa sanggarunggi krana bab-bab sing mambu takayung sidone perjusami dianake ing bumi perkewan ringin catur kanthi panyengkuyung kabeh panitia wiwit panitia induk nganti panitia rumah tangga Yo ing kini iki apike jiwa pramuka. Srajan ana beda panemu yen wis dadi keputusan musyawarah kabeh melu mikul tanggung jawab sing dipikul pundak jembah sore bocah-bocah kanthi seragam pramuka lengkap umur-umurane penggalang wis padha teka ndlidir lan banjur sengkut adeg tenda manut kaplingan sing wis ditata panitia sedina sadurunge gendera-gendera pramuka katon kumlebat katiup angin padisan sing sumilir gawe tentrem pikir sadurunge acara pembukaan aku nyedeki Kak Mas Duri ing bagian sekretariat kepingin nyumurupi gunggungi peserta lanang wadon sing wis adek tendo. Aku melu mongkok krungu laporan samentara sing wis nyedak yong korong atus. Acara kawiwitan kanti tinengeran pengguntingan pita dening Bapak Camat kang uga nyarirani minangka pembina upacara. Nyawang saka praupan aku bisa mangerteni yen panjenengane go melu mongkok nyumurupi swasana perkeman nalika mertinju ing sakjroning lokasi madhege tenda sak pirang-pirang. Kabeh padha baris jejer ing ngarep tendane dewi-dewi. Menganggo seragam lan atribut sing sarwa padha. Saka kono aweh dudutan anane kemananggulan rasa senasib sepenanggungan. Adoh saka wong tuwa ngudhokake ajar mandiri gladen ngadepi tantangan yen mangkono kuwi sejatine mungguh gunamu pangatepi wulang pramuka aku banjur kelingan pambijine saperangan masyarakat sing duwe penganggep yen pramuka kuwi mung ngumpulke bocah-bocah kanggo nyanyi-nyanyi lan keplok-keplok kemah njur diplesetke kere ora duwe omah Satemah anggone aweh panyengkuyunganane kegiatan pramuka mung setengah hati. Pancen banget numuhake rasa prihatin. setan perju sami dadak wis nemu masalah sing ora kepikir sak durungi ya iku dadak lampu mati Desel rusak ora bisa nguripake lampu neon sing wis dipasang renteng ing saben tindo. Kapeksa pembina-pembina sing bingung nyumet lampu lilin. Kuwi yen kebenaran gawa, sing klalen ora nggawa pasedian ya mung bekah bekuh setengah misuh bocah-bocah sing wis siap ngrampungke kegiatan bengi malih biar semburat nuju tendone dhewe panitia melu kedandapan jadwal kegiatan sing wis gumatok kepeksa kudu diwai pangecake krana kahanan darurat nanging panitia pranyoto ora kurang sinambi ngrantu rampunge dandan desa acara diganti keterampilan morse perwit lan morse senter. mulo ketertipani bocah-bocah bisa pulih meneh ketungkul anggone ngrampungke tugas secara beregu Gus Pak menapa sampun beres perkawis desa aku mitrang marang Pak Subeti sing nembe gegancan nuju sekretariat Kadir kaos Pak Ah, wonten piranti kang kedah digantos kok. Saged tinggal rampung napa betah wekdal dangu nggih. Aku ah, lho kinten nggih dangu. Pripun iki Bu Vivin? Aku noleh marang Bu Vivin sing kedapuk seksi kegiatan. Boten masalah kok, Pak. Kegiatan kang boten saged lampah sampun dipun gantos kegiatan punipun kok. Pepuntone acara mengikapisan dirampungi luwih hawal. Serajaning kono kene ana kekurangan. Nanging nyotoni saperangan gedhe wis wis bisa lumaku kanthi rancak. Aku melu nicil ayem. Paling ora kegiatan ora nganti mandeg. Pancen wis dadi resiko cekel tanggung jawab kegiatan ing alam terbuka sing kebak pepalang lan tantangan kudu sabar lan tatak. tengah wengi nalika kabeh peserta wis padha turu angler. Dumadakan ana swara umyek rame ing tenda putri nomor kode DD. Sumbre perkara jalaran ana salah siji anggota regu sing ilang tanpa dikawuri pembinaan. <laughs> Kanggo ngawekani suasana rame supaya ora ngombro-ombro aku kepeksa obo marang pembina kiwa tengene sing melu nyedak amprih bali ing panggonan sekawit. Cukup panitia sing upati ketemuni anggota penggalang sing ilang. Iku wae durung keporo mesti yen ilang temenan. Adate turu ing perkeman ana sing bingung marah tendo asali. Terus sak penake melu turu ing tendo sak kiwa tengene. Kanca-kanca DKR lan sak perangan panitia tak krikake. Neliti saben tendo mbok menawa kepanggonan peserta sing dudu anggotane. kanggo rancaking gawe tak pilah-pilah sing tugas mimpin ing tenda putri Buendang minangka pangarepe lan tak jatmi ing tenda putra kemput neliti saben tenda pranyata kanggo hasil sing nyenengake anggota sing digoleki isih durung katon irungi Serajan mangkono panitia sih durung kembang ngupadi nganti bisa ketemu. Esoke ana kedadian rame ing isor wit ringin. Jebul anggota penggalang sing akhirnya dingerteni jeneng marbuah. Esok kuwi lagi turu angler ing selo-selaning wit ringin gedhe ngrembuyung. Manggon ora ing lapangan pojok kidul kulon. Soko anane kedadian aing kuwi tundone peserta perjusami malih ora jenjem. Akeh sing padha kami weden jur enggal jaluk muleh, akibate acara sing wis ditotomatis dadi semrawut. Saking pambudidaya ngyakinake peserta supaya tetep tenang nglakoni acara sing isih terus lumaku ora kendhat-kendhat dibiwarakake. kelakuan sing ora nguntungake mau sidane aku go melu judhek. Wengi pungkasan aku terus kliter ngalor ngidul melu ngertso keamanan. Kanti pengajap ora ana meneh prastawa kang nyolowati Saben tendo tak triti meneh kahanane. Wula wali sorot senter ngubengi kiwa tengen tendo. Umpama lampu-lampu sing pating crentel kuwi bisa murup mbok menawa kedadian ora nganti kaya ngene. Kepriye meneh nyatane tekan wengi pungkasan diesel tetep ngadat. Cedak ringin kiduli tindo sangang puluh pitu, aku jenggirat kaget. Lah kok sakit duli ono tindo meneh kanti nomor sangang puluh wolu. Sa'iling kunaliko mocok gunggungi peserta sing dicatet ing sekretariat. Kok mung sangang puluh pitu tendo putro lan sangang puluh limo tendo putri. Opa aku sing salah mocok. Mbok menawa aku sing pancen salah maca lan kurang teliti. Rasa tido sak sakjroning dada enggal tak kipatake adoh. Lampu sentering tangan terus tak uripake. Sinambi neliti sak kiwa tengene tenda sing krasa sepi dhewe mau. Ora ana barang lan peralatan sing lumrah digawa peserta perkemahan liyane. Nalika lampu senter tak sorot jero tenda, panyawangku mranggulikan nyatan aneh. jebul sing manggon ing jero mung bocah loro. Kuwi wae ra padha lanange, nanging lanang lan wadon. Kamangka tenda kanthi nomor kodha angka kabeh mung kanggo peserta putra. Loh, iki cah wadon kok mlebu kumpul regu lanang? pak. Jurang buta regu sing liyondi kok sepi. Sampun sami wangsul, Pak. Yatri. Bapak pembinane kok yo ora ono. Apa yo melu muli? Cih, Pak. Suwe anggonku nyawang bocah loro sing kemulan dadi siji kaya tanpa rumangsa salah. Embuh daya apa sing mrambat ing awakku. Ana rasa ternyuh lan welas tumpuk-tumpuk sajroning ati. Bocah loro banjur tak perintah turu jalaran wektune wis kliwat lingsir wengi. Ora koso. Aku dhewe ndadak melu nglethakake awak ing sak pinggiring. Saknalika padha sambat kademen, tanganku gelis ngekep karep ben ora nemen-nemen kademen. Nanging malah kekaruning padha njerit, tangi njaluk enggal diolehke ning omahe wong tuane. Tanganku digeret-geret kenceng supaya gelem dijak mulih. rumangsa duwe tanggung jawab gedhe ing bumi perkewan aku puguh emoh ngetrake mulih bocah loro nangis tansaya banter awakku dioyok-oyok rambutku dijambak wani hasduk ing gulu disendal rasa aku kepeksa bengok wektu subuh ngerti-ngerti aku dadi layatan wong sak pirang-pirang tanganku serawean karo ceklan oyot ringin catur bareng eling aku takon bocah loro ing tim sanga wolu kabeh padha pating plenggong semu gumun jebole aku mau lumaku lan mlebu ing alaming lelembut iki cerita saka aku bersama tim jimat